Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 21, 1999 Inordinahan ang dalawang obispo sa reyon ng Mindanao, sina Bishop Guillermo Afable at Bishop Antonieto Cabahog. Bilang simula, itinalaga si Bishop Afable bilang auxiliary bishop ng Davao. Matapos ang dalawang taon, Ipinagkaloob sa kanya ang pamumuno sa Diocese ng Digos sa Davao del Sur. Samantala si Bishop Kabahog naman ang nagsilbing obispo ng Diocese ng Surigao. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.